دانیال نبی بوده یا ولی بود دانیال نبی بوده قبرش هم در شوش هست در زبان حضرت عمر ابن خطاب قبرش هم باز شد دوباره تنظیم کرد بسیر حضرت موسی اشعری